सूरत आराफ़ पढ़ूं पिया सूरत आराफ़ में हज़रत मूसा अलाम पंहिंजे मोहमत खे पंहिंजे माण्हुनि खे कढी आयो आहे बनी इसराइल खे मिस्र मा फिरन जे ग़ुलामी मा दरिया टिपी उन पासे बबार या जेको बि समुंड हो टिपी हाणे हुन पासे थिया आहिनि हाणे हिते मस्करी शुरू थी वई हली पहिरीं चऊं त असांखे बुत ठाहे ॾिए पंहिंजो ॿिया जीअं पूॼनि था तीअं असीं बि पूॼूं बुतनि खे हुन खां पोइ हज़रत मूसा आल इस्लाम चयो त तव्हां ई चाहियल माण्हू इहे ॻाल्हि कमु अलाह ताला तव्हांखे छॾायो हेॾे ज़ुल्म जा तव्हां हिकु ॼई उन खे छॾी तई ॿियनि जी पूॼा कंदौ बुतनि जी पोइ हाणे ऐं वञा थो वञी अलाह खां पुछी थो अचां छा तव्हांजे लाइ कहिड़ा अखाम आहे पोइ हाणे हकामात हज़रत मूसा आल इस्लाम वियो आहे तुर्सीना मंझि उते पंहिंजो कयो अलाह ताला हुन सां कलाम पियो करे ऐं हिते हाणे जेका आयत आई काल या मूंसां इनसफ़ा ई थुक तोखे असां चूंडियो पंहिंजो हिते फरमाए इनस्तफ़ा थुक या कयोसीं ॿिए हंधि अल्लाह ताला फ़रमायो इन इन अन अख़्तर थुक मूं तोखे चूंडियो आहे उहो बि चूंडियो थियो इहो सूरत तुआ जे तेरहीं आयत में अन अख़्तर थुक ऐं उन ई सूरत तुआ में अल्ला ताला फरमायो त इनस्तफ़ा ई अलस बि आयाती वब कलामी इहो हिते फ़रमाई पंहिंजे हिन में ऐं सुलताह में फ़रमाई त वास्ताना तो खल नफ़्सी मूं तोखे पाण जे लाइ ठाहियो आहे मूं तोखे ठाहियो ई पंहिंजे लाइ अलास मुहम्मद मुस खे पंहिंजे लाइ ठाहियो अथसि मूसा मुर्सा इस्लाम खे पंहिंजे लाइ ठाहियो अथसि हाणे इहो लफ़्ज़ु जेको आहे सो हिते सूरत तहा में अचे थो इन करे जेका इहा हदीस शरीफ़ आहे जेका अलाह ताला सूरत तहा यासीन पढ़ंदो हो पर पढ़ंदो हुओ जी माना इहो कोन पंहिंजे लाइ सुहा वांगुरु पढ़ंदो हो पर मतिलबु त अलाह ताला हज़रत मूंसा अल खे ख़ल कयो जो मूंसां जो ज़िक्र में यासीन पढ़ंदो या अलाह ताली यासीन में मोहम्मद मुस्तफ़ो मुखातिबु आहे त मतिलबु त मूं तव्हांखे चूंडियो पहिरीं मूं ख़ल कयो तव्हांखे मूं पंहिंजे लाइ ठाहियो ऐं नस्तना तो कर सस्तना तोखे टे लफ़्ज़ वस्तना तो कर्तफ़ाइ तोखा अख़्तार तोख ऐं ॿियो वरी सूरत आलि इमरान जो इन लाइब्राहिम आल इन आलमीन त पोइ इहे मतिलबु अलाह ताला चूंडियो इन्हनि खे पंहिंजे लाइ ठाही पंहिंजे नफ़्स लाइ یہ इहे ॻाल्हियूं हिते हाणे हिते जेको ॿियो ॻाल्हि थी त अलाह ताला फरमाए थो रिसालत जे लाइ मूंसां कलाम जे लाइ पर इन जे लाइ ॻाल्हि जेका पाण कयूं पिया हर हर पंहिंजो सूरत शूरा में जेको आहे त उहो सूरत शूरा जी आयत उहा पढ़िजे त उहा ख़बर पए हाणे सूरत शूरा जी एकवंजाह ई आयत आहे अलाह ताला फरमाए थो रज़ीम وما كان لبشر أن يكلمهم يكلمه الله إلا وحيا इहो इंसान जे लाइ कोन्हे जो अल्ला ताला हुन सां कलाम करे सवाइ हिननि टिनि तरीक़नि जा कहिड़ा तरीक़ा ॿुधायो ताला इलाह वजाब जे परदे जे पोयां जीअं रसूल पाक सां ॻाल्हायई पंहिंजो महाराज जे वक़्त में या ॿियनि सां ॻाल्हायो जिन सां बिजॉब ओल रसूलनि या रसूल मोकिले हुन ॾांहुं को पंहिंजो यू ही बि इज़नी ही माए छा पोइ उहो हुनखे वेही करे जेको बि अलाह ताला पंहिंजे चाहे पंहिंजे अमर सां पंहिंजे हुकुम सां इज़त सां चाहे इन हू अली हकीम बेशक अलाह ताला ऊचो आहे वॾो आहे मथां आहे ऐं हिकमत वारो आहे उहो सभु ॼाणे थो कीअं कंहिं सां कहिड़े नबी सां कहिड़े नमूने सां कलाम करे उहा हुनखे ख़बर आहे वक इलाही सूरत शूरा जी ॿावंजाह ई आयात त उते असां ईअं ई नबी पाक सलाह मोहम्मद मुल्ला असांजे तूं न ॼाणंदो तो किताबु मूं ते लहंदो छा आहे किताबु वलल ईमान ईमान छा आहे तोखे ख़बर न हुई जॾहिं मतिलबु जेसिताईं तोखे वेही न मोकिलियोसीं तोखे ख़बर न हुई इहो जेको आहे असां हुनखे ठाहियो आहे जेको मैसेज तोखे मोकिलियो अथऊं जेको क़रान तोखे मोकिलियो अथऊं हुनखे असां ठाहियो आहे छा नूरनि नदी इहो नूर आहे जंहिं सां असीं हिदायत था करियूं जंहिंखे चाहियूं तंहिंखे हिदायत था करियूं असीं चाहियूं मतिलबु त कुरेश वार चवंदा हुआ असां ते कोन लथो ऐं हिन ते चो लथो ऐं असांखे वरी कसस में बि ज़िक्र कंदासूं त कारून चयो त वरी हीउ केरु आहे मूंसां ऐं हारून हिननि ते लहे थो हुयो ऐं मूं ते छो कोन आऊं वॾो मोतबर आहियां मतिलबु त इहो ॻाल्हि जेका सभु कंदा हुआ माण्हू ऐं असां चवंदा आऊं छो कोन पंहिंजो हू छो भई अलाह ताला हुनखे चूंडियो आहे तूं चला थो हसद करी सुवाल करी हुन ते तोखे कोन चूंडियो अथसि अबू जल अबूल जहिड़ा वरी वलीद बि खे अलाह ताला जनमी करे छॾियो आहे पोइ हाणे पंहिंजो उहे जनमी ई फरमाई शाइर शाइर फरमायो त अदल से सतीज़ अज़ल से तूज़ चिराग मुस्तफ़ी से शरार बूल अज़ल खां वठी अॼु ॾींहं ताईं इहो सतीज़ अखार सतीज़ माना जहिड़ो लॻायो वेठो आहे झगड़ो झगड़ो जंग जंग जोतियो वेठो आहे कहिड़ो मुस्तफ़ा अल इस्लाम जे चिराग सां बुलहब जो शरार जेको आहे उहो जहिड़ो लॻाए वेठो आहे त अहिड़े नमूने सां हर ज़माने में हिन ज़माने में बि केतिरियूं क़ौम केतिरा ई माण्हू आहिनि शख़्स आहिनि आहिनि क़ौमूं आहिनि जेके मोहम्मद सलाह मुसवा चिराग खे बाहि बाहिबा चिराग खे विसाइण जे लाइ फूकूं ॾियनि पिया पंहिंजो कोशिशूं कनि था अलाह ताला इहो लफ़्ज़ चयो सूरत अनफाल में या कंहिं बि हंधि त हीउ हीउ जेको आहे सो फूकुनि सां विसाइबो कोन पोइ वरी उर्दू जे शाइर बि चए फूकूं से इहे चिराग बुझाया न जाएगा मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हीउ कुझु चिराग अहिड़ो कोन्हे जेको फूकुनि सां विसामी हलियो वञे हलियो ऐं पोइ हाणे इहा ॻाल्हि थी करूं फरमाए त कदा लिखा ओहाइना इलाही रूह मिन अमरिना ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم बेशक तूं जेको सॼी थो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु हिदायत थो करीं सिधे रस्ते ते सिरात लहू माफ़िल अर्द अला इलाह तसीर उमूर इहो रस्तो अलाह जो इहो आहे जंहिंजो आहे सभु जेकी आसमान में आहे यानी अलाह सभु कुझु अलाह जो लिखियत आहे उन जो ई इहो रस्तो आहे सिरात लज़ी लहू जेकी आसमाननि में आहे जेकी ज़मीन में आहे सो अलाह जो आहे ऐं हीउ रस्तो उन जो ई आहे जेको मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु रसम तव्हांखे ॾेखारे थो अलाह तसीर ख़बरदार बेशक अलाह ॾांहुं ई मोटनि था सभु मामला अलाह इलाही हाणे इहो आहे सूरत शूरा जी आख़िरी आयतूं एकवंजाह आयत खां वठी आयो आयतूं पढ़ियूंसीं ॿावंजाह आयत ऐं पंहिंजो टेवंजाह आयत इहे टे टे आयतूं आख़िरी आहिनि इहे तमामु मूं हर हर वेठे लफ़्ज़ चयो त शूरा में अलाए किथे आहे पर पोइ मतिलबु त इहा आहे त हाणे इन करे पक करे हिते रखीसूं हाणे मोटूं था वरी सूरत ऐराफ़ जे ॻाल्हि ते त अलाह ताला फरमायो त काल या मूसा इन अलनास बेरसालाती व बेकलामी فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة पंहिंजी ताक़त सां मज़बूत पकड़े रख क़ौम खे या बि आसन हा ऐं पंहिंजे क़ौम खे बि अमर कर त इन मां जेको सुठो सुठो आहे अलाह ताला फ़रमायो त उन जेको सुठो आहे तौरात मां उहो क़ौम खे पंहिंजे खे चओ मूंसां अलाह ताला फ़रमाए त उन मां जेको सुठो आहे न त हल सहुूरी कुम दौरल फ़ासकीन सिगो ई तोखे असीं फ़ासकनि जो घरु ॾेखारींदासीं ॾोहारनि जो घरु ॾोहारनि जो घरु आख़िरी आहे जहन उहो बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं हाणे हिन में इहो इशारो आहे त तोखे महिराज करायो वेंदो हिन मज़ा बि माना कढी सघिजे थी त महाराज में असां तोखे ॾेखारींदासीं फासक छा पिया कनि किथे आहिनि जन्नत ऐं जहनम अलाह ताला हुनखे ॾेखारियो नबी पाक सलाह रसम खे इन करे जन्नत ऐं जहनम जी ॻाल्हि करणु महाराज खां सवाइ जेका सभु मतिलबु बेमाना थींदी इन करे महाराज जो ज़िक्र अलाह ताला कयो आहे क़ुर में असांखे शर्म ऐं लज ऐं पंहिंजो उन हिते वरी वेठा मौत भर थी वञे चऊं त न हाणे ज़िक्र न करियो या ॻाल्हि न करियो इहो सेलिब्रेट न कयो इहो कोन कयो इहो पंहिंजनि असाबनि कोन कयो नबियनि कोन कयो असाबनि कोन कयो त तव्हां ताईं पहुतियूं कीअं आहिनि एतिरियूं सारियूं हदीसूं सभिनी छहनि सत सही सत में हदीसूं पहुतियूं आहिनि जेको पंज छह जनरेशन विच में गुज़री विया हलिया तव्हां ताईं कीअं कयूं तीअं पहुतियूं ज़रूरु पाण में ॻाल्हियूं कंदा हूंदा पाण में ज़िक्र कंदा हूंदा पहुचंदा मूं फलाणे खां ॿुधो हुन फलाणे खां ॿुधो हुन फलाणे खां ॿुधो हुन फलाणे खां ॿुधो पंज छह विच में जनरेशन अची विया हलिया अलाह पंहिंजो नबी पाक जे असाबनि ताबहिनि तबा ताबहिनि हिननि पे कयो तॾहिं पहुतो आहे जो इमाम बुख़ारी की इमाम तिरमिज़ी की इमाम मुस्लिम की इमाम अहमद की फलाणे हिन जे किताबनि में पंहिंजो मूथा ॿियनि मथे ते जेके आहिनि सभई चई सत अठ ई किताब छह छह सिता था चवनि सही ऐं हिकिड़ो मुस्नद आहे अहमद हंबुल जी ऐं हिकिड़ो मूथ आहे इमाम मालिक जी त हाणे अठनि ई किताबनि में मतिलबु जॾहिं ॻाल्हियूं आहिनि ज़िक्र आहे त मूं ता में न बि हुजे त पंहिंजो त हाणे ख़बर न आहे मतिलबु त पर मतिलबु जॾहिं आहिनि ॻाल्हियूं त हाणे त चवंदो आहे कई कोन असाबनि कई कोन इहो तव्हां किथां हथ अची वियो आहे लफ़्ज़ में मुसीबत पएव त भई आहे ई कोन्ह को थियो ई कोन को ऐं वरी सेलिब्रेट न कयो सेलिब्रेट छो न कयो भई फलाई यफ़ ख़ैरुनि मीमा यजमाऊन सूरत यूनस इस्लाम में अलाह ताला फरमाए थो फल फ़रत कयो ख़ुशी मल्हायो पोइ ख़ुशी महिल तव्हांखे बरो आहे खाइण में खाराइण मज नबी पाक सलाह हुकुम अलाह ताल जो हुकुम पंहिंजो वलाहद अलामिल मिसकिन तव्हांजो मतिलबु हाल इहो आहे जो मन्ना ख़ैर मौत दिन इहो हाल आहे चङाई जे माण्हू ॻाल्हि खां माण्हुनि खे रोकणु इहो थियो भई हीअं बि न करियो हीअं बि न करियो हीअं बि न करियो जेके बि चङाई जा कम आहिनि इहे हिननि मुल्कनि में जा कढी छॾनि सभिनी में हा न को ख़ैरा ख़ैरातूं कनि न को पंहिंजो को मोलनि खे को दुआऊं कनि न को को पंहिंजे लाइ ई दुआ निभागा घुरनि भेण सां मुसीबत थी वई आहे वॾी वॾी मुसीबत थी वई आहे पंहिंजे लाइ दुआ न खणो हथ मथे न खणो अड़े भेण सां किथां तव्हांखे हथ आई आहे इहा ॻाल्हि ख़ुदा जी मार पए छा आहे मुसीबत कहिड़ी ॻाल्हि आहे जिते वञु जंहिं मसीत में हथु मथे न खणो भई इहो न करियो दुआ न घुरो न तव्हां कंहिं ॿुधायो आहे हथु मथे न खणो मोहम्मद पाक सलाह हथु मथे खणी दुआ घुरी आहे त तव्हांखे कहिड़ो बरो थो वठे जो नथा दुआ घुरण चाहियो या माण्हुनि खे मना था करियो तव्हां वञी दूर पायो भला न घुरो भला चाहे भलो त वरी ॿियनि खे मना कयो त दुआ न घुरो हीअं न करियो हूअं न करियो हीअं न करियो बसि दुआ थी वई भला अची थी वई भला हॉल भला वॾी हिकिड़ी तकलीफ़ वारी ॻाल्हि जेका पोइ हर हर अचे थी जिते वञूं मसीत में भेण सां का न का मुसीबत थिए थी وكتبنا له في الألواح من كل شيء موزة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بآسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق जेके तक जेके तकबुर कनि था धरती ते ऐं उन्हनि खे अलाह ताला फ़रमाए थो त आऊं उन्हनि खे दिलनि खे फेराए छॾींदुसि आयतुनि खां तकबुर जे करे सम्झनि तकबुर जे करे हठ वॾाई जे करे फेराए छॾींदुसि बसि ठीकु आहे भई ॿिए हंधि अलाह ताला फ़रमायो त असां जॾहिं तूं क़ुर पढ़ी थो मोहम्मद पाक सलाहु खे त तूं जॾहिं क़ुर पढ़ी थो त उन्हनि जे ऐं काफ़रनि जे विच में हिकिड़ो हिजाब थी थो वञे हलियो नथा ॿुधनि बसि मतिलबु त काफ़रनि ते जे दिलनि ते ठपो मोहर लॻी वई हली हाणे उहो जेके आहिनि से कोन ईंदा आहिनि ॻाल्हि ते सासिरफ़ आहिनि आयाती लज़ीन न फिल अर्द बग़ैर बग़ैर हक़ खां सवाइ हुन ते तकबुर कंदा वॾाई था कनि भई हींअर उहो कुल आयतुनि ला इहो मिनू आहे जेके सभु आयतूं सभु निशानियूं सभु मौजा हिननि ते लहंदा ऐं ॾिसंदा बि उहे ॾिसंदा ई यरो ॾिसंदा अखियुनि सां न त ईंदियूं वरी ॾिसंदा बि त हीउ मौज़ो बि थियो हीउ मौज़ो थियो हीउ मौज़ो थियो हीउ मौज़ो थियो शकल कमर हाणे असां पंहिंजा यार वरी शकल कमर थियो ई कोन उहो हाणे थींदो क़यामत थींदी फलाण थींदी भई अलाह ताला हुनजो ज़िक्र कयो जॾहिं शकल कमर हेॾियूं रिवायतूं हेॾियूं हदीसूं त भई शकल कमर थियो माण्हू ॾिठो हीअ थियो त चए न उहो थियो ई कोन को हाणे अञा थींदो उहो क़यामत थींदी फलाण थींदी ईअं थींदी तॾहिं थींदो ईअं थींदो ऐं वरी ॿियूं ॻाल्हियूं फलाणो मौज़ो बि कोन थियो मौजनि जो ज़िक्र न करियो बसि हिकिड़ो ई मौज़ू आहे ayet Kur'an-ı Şerif क़ुर शरीफ़ अलहमद वॾो मौज़ो आहे पर माना तव्हांखे कंहिं ॿुधायो आहे त ॿिया की मौजा नबी पाक सलाह सम्झी हितां कोन्ह थिया माण्हू ॾिठा अखियुनि सां माण्हुनि खे चयईं थो हीअं चयो हीअं थियो माण्हुनि खे चयईं त हीअं पंहिंजो खीरु थियो हीअं थियो माण्हुनि खे खाधा खाराईं हीअ कयूं कयईं मतिलबु घणेई मौज़ आहिनि पाण उन्हनि मौजनि जी असांजी मोहम्मद हाशिम ठटवी साहिबु मौजनि जो किताबु मतिलबु रसूल पाक सलाह सम्झी लिखियो आहे मतिलबु अहिड़ा जेके वॾा वॾा आलम हुआ उन्हनि लिखियो पर हाणे जेके इन हिकिड़ो सिलसिलो पियो अचे हथां खां वठी बसि मौजनि जी ॻाल्हि न करियो दुआनि जी ॻाल्हि न करियो हीअ बि ॻाल्हि न करियो मौजो बसि हिकिड़ो क़ुर आहे क़ुर त आहे ई एजाज़ मौज मौजो आहे वॾो पर उन मौजे सां ॿी ॿियूं जेका मौजा चवंदा न इहे आहिनि कोन थिया ई कोन इनजी ज़िक्र ई न करियो ॾिसो पहिरां झुठ जेका आहे वॾी आहे केतिरा मौजा ॾिसंदा इहे मञींदा कोन वई सबील सबील रुश लायत खिज़ू सबीला ऐं रुशद जो तरीक़ो ॾेखारिबो हुननि खे त हीउ सिधो रस्तो अथव त उहो अख़्तियार कोन कंदा वई रो सबील रुश्द या लायत ख़ज़ू सबील आहे उहो सबील रस उहो रस्तो उहो वाट वठंदा कोन वई रो सबील गई ऐं जॾहिं बुछराईअ जी बग़ावत जी ऐं गुमराही जो रस्तो त पोइ या वई सभु वई अहिड़ो सभई लॻाई यत ख़िज़ू सभई लाइ उहो रस्तो वठण लाइ तयारु हूंदव हर बुछराई जो रस्तो जेको काफ़रनि जो रस्तो जेको उहो वठण जे लाइ तयारु हुई ॻाल्हि ॻाल्हि पई कईसूं त कहिड़े नमूने सां माण्हू डिबास था पाइनि मसीतुनि में अचनि था भेण असां उघाड़ा थियो वञनि लाइ हीअं करे रुकू में वञनि त उघाड़ा हीअं करे सज में वञनि त उघाड़ा अड़े ला वला वलाको कपिड़ो त पाए निकिर ऐं हेॾे नहं हेॾा वॾा जे हीअ हेॾा हिन में न पॉलिश कनि जे हीअ कनि जेके भुछड़ायूं भेण सां जेके नबी सलाहु सिनत जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हियूं तरीक़े जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हियूं अलाह जे रसूल जे कलाम जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हियूं उहे असांजा माण्हू वठण जे लाइ बसि तयारु तयारु लॻा पिया आहिनि ज़ाल बि अ कज़बू बि आयात न इहे इन करे था कनि जो असांजे आयातुनि खे कूड़ो कयूं अथऊं ऐं इहे जेके असांजा मुस्लमान जेके अहिड़े नमूने सां अचनि था अलाह ते थोरो करण जे लाइ मसीतुनि में उघाड़ा थी वञा भई छा मुसीबत में कपिड़ो सुठो पाए अचु कोई उघाड़ो त नथी भला ॿियनि जो वज़ू त टोड़ी वञा मुसीबत पो न बसि बसि ई बसि हाणे केरु की चए बसि हीउ नौजवान तबिको आहे बसि ही हुन कपिड़ो हेठि हू कपिड़ो मथे बसि पोइ हीअं जो झुकंदा त सभु उघाड़ा थिया पीठा न हाणे उहो मूं पंहिंजे अखियुनि सां केतिरा दफ़ा भला ऐं मां मुंहुं मथो पिटियां भला छा करियां भला कहिड़ी मुसीबत थिया आहे ॻाल्हि खे ॿियनि न हो कज़बू बि आया थी न कानू अनहा हा गाफ़िली हिन खां उहे गाफ़िलनि वलदीन कज़बू बि आया थी न जेके माण्हू असांजे आयतुनि खे कूड़ो ॾियनि थो जेके कयो जिन असांजे कूड़ो कयो वले लिका खे जंहिं कूड़ो हा उन खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते ई सौ साल ॾेढ सौ साल थी विया आहिनि हिन मां सभु जेके आहिनि इहे सोचनि बसि हू ईसाई जेके आहिनि आहे रिज़रक्शन थी रुॻो हज़रत ईसा अल इस्लाम जी बसि हू वलहोसि जहिड़ो थी वियो हलियो ऐं हाणे बसि ॻाल्हि ख़तमु आहे ऐं ॿिया जेके आहिनि इहे चवंदा असां इहा ॻाल्हि थी मञूं कोन था जेकी आहे सो बसि हिते ई आहे हुनजो क़यामत बयामत कुझु कान्हे का घणा तणा जेके आहिनि इन ॻाल्हि में आहिनि घणा पर माण्हू को हूंदो को मूं वरी ॾिठो कोन्हे विरले को हूंदो जेको चवंदो हूंदो त आख़िरत थींदी ऐं पोइ इहो थींदो हाणे घणा क्रिस्तान जेके आहिनि साड़ीनि था पंहिंजे मोलनि खे लास्ट जेको आहे सो पूरण जे बदिरां पैरंबर तव्हांजा बि न साईं पूर जी ॻाल्हि आहे पूर पूरे पूरे पूरे पूरे पूरे हाणे ई साड़ीनि था जीअं अॻु में पैगन्स कंदा हुआ रोमन जा ऐं पंहिंजो यूनान जा या जीअं हिंदू कंदा हुआ पंहिंजो बुध कंदा हुआ तीअं हाणे बि जेके आहिनि से उन्हनि वांगुरु पूरीनि था अहिड़ो अर्ज़ु कयोसीं त हू अॻियां ज़माननि जा के माण्हू पूरींदा हुआ के साड़ींदा हुआ के वरी रखंदा हुआ त जानवर खणी वञणु हलिया उहे वरी कंदा हुआ पंहिंजा इहे जेके छा चइबो आहे पारसी जेके हुआ मजूस जेका गबर जेके हुआ मतिलबु उते इसफान में असां ॾिठो हुनजो डेड हाउस हूंदो आहे हुन में पंहिंजो छा चइबो आहे हुनखे अरबी फारसी में त हुते रखी वेंदा लाश पोइ पाण ई ॿिजूं खाई वेंदियूं जा जानवर खाई वेंदा हलिया अहिड़े क़िस्म सां पूरण जो तरीक़ो जेको आहे सो हाणे क्रिश्चन पंहिंजो मज़ा निकिरी वियो हलियो घणो तणो के के पूरीनि था पर घणा तण हाणे असां ॾिठो असांजे पाड़े में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 त भलो माण्हू हो फलाणो पोइ <laughs> उहो भला जनत में जन में वेंदो ई कंदो हू कंदो उनजे असांजे हथ में त कोन्हे त असीं हुनखे मोकिलियूं जन्नत में जान में पर पाण अलाह ताला हीअ चयो आहे जेको आख़िरत खे नथो मञे उन जा अमल जेके बि चङा आहिनि हिते उन्हनि खे हिते ॾिजे थो पोइ हाबित अमाल हुनजा अमल सभु ज़ाहि थींदा वञनि आख़िरत जे मामले में उन्हनि महिमान आहिनि उनखे को फ़ाइदो आख़िरत में कोन्ह थींदो छो जो हुननि आख़िरत खे मञियो ई कोन आख़िरत थींदी ई कोन थींदी कोन भला ॾियो मो कोन्ह थींदी तव्हांजे लाइ कोन्ह थींदी मतिलबु हुनखां फ़ाइदो कोन्ह थींदो पर आख़िरत त थींदी ऐं तव्हांखे जहनम में मोकिलिबो पोइ हाणे ज़ारा उहो असीं घणेई पंहिंजे दिलि में भायूं त भले इहे सुठा माण्हू वीचारो फलाणो जेको हीअं बि थो करे फलाणो हीअं बि थो करे उहो सुठा सुठा कम बि करे थो धरती ते अहिड़ा बि आहिनि वीचारा माण्हू पोइ हाणे चवंदा न अलाह कोन्हे को अलाह असांखे ख़लकियो कोन्हे को असीं अलाह खे मञूं कोन था आख़िर त आहे कोन्ह का ऐं जनत जहान जी ॻाल्हि ईअं कूड़ी आहे मरी ख़्यालु आहे मरी जेको जनत दोलख दड़को पोइ हाणे पंहिंजो जनत जेको आहे कीअं आहे दोलख दड़को आहे वलाड़ आहे हाणे अहिड़ा माण्हू पोइ हुनखे छा कबो चए बाबा तव्हीं ॼाणो तव्हां जो अलाह ॼाणे पाण में फ़ैसिलो कजो हुते पोइ हाणे असीं कोन ॼाण त हीअ जन्नत ई आयो की जनम ई आयो छो जो असांजे हथ में त आहे कोन का ॻाल्हि असांजी पंहिंजी ॻाल्हि कोन्हे असां चवंदा कतो ऐं कंब हींअर साईं शाह साहब खां या वटि मज़बूत पकिड़े रखी आहे ॻाल्हि कथु ऐं कम बि पंहिंजो जेको बि अमल करिणो आहे सो कर ऐं कम बि त अलाह अलाह साईं क़बूल कंदो अलाए कोन कंदो असां त इहो आहे उहो पाण एॾी हुजत था करे भई इहो दड़को आहे इहो इहो आहे इहो आहे पाण ॼाणजो हुते असांजो फ़ैसिलो कोन्हे हिते कुझु والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم उन्हनि जा अमाल असीं हाबित या बहितर पंहिंजो ज़ाया करे छॾींदासूं अकारत कंदासूं साईं बेरवाल साहिबु चयो हुन जा अमाल अकारत थिया हल युज़ौन इला मा कानू या अमलून छा उनखे बदिलो ॾिनो वेंदो यानी कंहिं ॿी ॻाल्हि जो सवाइ उनजे जेको हुननि अमल कया واتخذ قوم موسى من بعده من هليهم اجلا جسد له خوار पोइ मूसा जी क़ौम अल इस्लाम जी क़ौम जेका बनी साहिल गाबो वरितो पंहिंजो ॻहनि सां हुलीअ जेके हाणे हुलीअ जी ॻाल्हि आहे करे हलूं त हाणे हिकु सौ ॾस में हिकु नंबर में की कहिड़े किताब में सभिनी में इहो लिखियो अथऊं त असांखे हुकुम थियो अलाह ताला ॾिनो त इहे जेके तई भॼण खां अॻु में ऐं हिननि खे जेके पाड़े वारा ओड़े वारा जेके माण्हू हुजनि तव्हां जा यानी कबती जेके तव्हांजे दीन जा कोन्हनि उन्हनि खां तई ॻह वठी ऐं चओ त असीं फला हाणे हंधा वञूं या हीअं थो थिए शादी थी थिए या मरादी थी थिए ऐं असांखे ॾियो त असीं पाए वञूं ऐं पोइ वरी न त दारा आसु ॾींदा त वरी मोटाए वञूं या वरी तौरात वारा चवंदा त एॾी हुन ते दहशत थी वई हली जो बसि हुनखे चवंदो इहो घरु मूंखे असांखे ॾियो त हुननि बसि घणी ॾिना ईअं करे हाणे ईअं त कोन पोइ बरहाल चयो हुननि खां असां इहे वरितासीं घरु हाणे वरिता ॻाल्हि छा अलाह ताला अहिड़ो चरियो आहे जो अहिड़ो बेइंसाफ़ु आहे जो परायूं शयूं तव्हांखे ॾींदो अथई हुन खां वठी बरगलाए हुननि खे धोको ॾेई खे ताईं खणी भॻियो हाणे उहो फितरियूं थियो तव्हांजे लाइ पाण ई त हाणे इहे जेके ॻह खणी आया हुआ पंहिंजो होॾां मैदान में चओ हाणे हिते त बुख था मरूं हिते बयाबान लॻो पियो आहे अलाह ताला जेको मोकिले थो उहो हाणे ॻह किला खणी हलंदासीं हाणे वारो कयो जेको सामरी हुयो सामरी जो लफ़्ज़ ईंदोसि पंहिंजो सूरत तहा में हिते हिन में सूरत में हुनजो नालो कोन्हे पोइ उहो जेको हुनजो सियाणो को वॾो को सोनारो हुयो पंहिंजो सोन ठाहिण वारा इहे पोइ चवंदा हाणे सुभाणे आणियो त आऊं तव्हां हिला थो ठाहियां मूंसां हले सां वियो हलियो टीह ॾींहं इंतज़ारु कयूं हेतिरा ॾींहं इंतज़ारु कयूं पोइ चऊं हाणे वियो हल अलाए कॾहिं ईंदो अलाए कोन ईंदो मुठंदो अलाए कोन मुठंदो परते वियो हलियो आहे पोइ हाणे चऊं वारो कयो असीं तेसीं गाबो ठाहे वठूं था पोइ हिनखे पूॼूं था पोइ हुन हाणे ॾिनऊं सभु ॻाल्हि हुनखे जेके सोन चांदी इहे सभई जेके मिक्स करे हुन जेको आहे ठाहे हिकिड़ो गाबो भई हुन में फूके ई हिकिड़ी उहा फूक जी ॻाल्हि ईंदी सूरत तव्हां में हिते सूरत कान्हे उहो सामरी खां हज़रत मूसा सां पुछंदो त छा कयो चवनि मूं ॾिठो असर असर रसूल यानी हज़रत जिबई इस्लाम जे घोड़े जो या मतिलबु त को आहे मूं ॾिठो निशान धरती ते पियो उतां ई मूं खाक खणी वरिती उहा जेका खाक मूं हिन में मिक्स कई आहे पंहिंजे ॻहनि मंझि इन ॻहनि सां पोइ हुनमें आवाज़ु निकिरे थो पर पुरगो उहो आवाज़ु आहे को ॻाल्हाए कोन्ह थो को वरी हीअं भई हीअं थो थिए हूअं थो थिए पोइ हुन सां हीअं ॻाल्हाइणु कोन उहो जीअं डेल्फिया जेका हूंदी यूनान वारनि जीअं उते वञिबो त उते जेको आहे सो हू जवाबु ॾींदो जवाबु ॾींदो माण्हू वेठो हूंदो पोयां उहो वॾो जवाबु ॾींदो इहो जेको आहे सो सैदी रहमत अला बि ज़िक्र कयो आहे त पंहिंजो जॾहिं पहुतो हिन मंझि हिंदुस्तान जे जेको वॾो को भुतगाह हुयो टैम्पल उनजे मज़ त पोइ हुते माण्हू जेको पोयां वेठो आहे उहो वेठो घरु आहे खां सुवाल पुछनि या हुनखां जेको त उहो वेठो पोयां हुनखे जवाबु ॾिए पोइ हिन ॻोल्हे ॻोल्हे वञी हुनखे हथु कयो शायदि हीउ चए चओ त मूं वञी हथु कयोमांसि पोइ <laughs> वरी पकड़ियोमांसि वञी त अहिड़ा तूं छा थो करीं पियो त माण्हुनि खे बेकूफ़ थो बराए त मतिलबु त अहिड़ो नमूने सां हाणे हींअर ठाहिनि था पंहिंजा इहे टॉइस जेके ॿारनि जा त हाणे उन उनमें आवाज़ु निकिरनि था हुनखे ईअं टूं टूं ईअं कर थोरो पुश करीं त आवाज़ु निकिरे थो थोरो ईअं करीसि त आवाज़ु निकिरे थो पोइ हाणे आवाज़ु मतिलबु त हाणे टेक्नोलॉजी त आवाज़ु कढण जी घणी थी वई आहे इहो आउं ठाहियां पियो पंहिंजो आवाज़ु इहो अचे पियो त अहिड़े क़िस्म सां हाणे टेक्नोलॉजी सां इहे थी वियूं आहिनि पर हाणे इहे खुदा कोन्हनि को इहो जेको मुंहिंजे हथ में आहे मुंहिंजो आई फ़ोन जेको आहे हुनखे ख़ुदा करियाऊं कोन पूॼां ऐं न को को टेप रिकॉडर की हीअ उहे जेके आहिनि उनखे ख़ुदा कंदा माण्हू पूॼनि पाण सम्झ में असुल उनजी हैसियत हैसियत अची वई आहे पर अॻे जे ज़माने में चऊं त असीं पूॼियूं हिनखे त को असांखे फ़ाइदो थिए हाणे फरमायो हाणे इजिल जेको आहे इजल मां इजलनि मां इजलनि मां गाबो हिन नंढो वॾो पंहिंजो न हुजे छा चइबो आहे ढगो बि न पर गाबो नंढो इजलनि जसदल लहू ख़्वार पोइ हुनजो बूतो ठाहियऊं हुन में आवाज़ गुरम्ब ते निकिती अलम यारो अन हू कल्ले मोहम ॾिसो कोन था त उहो उहो ॻाल्हाए कोन थो सघे भलाई अदीम सभीला ऐं कंहिं तरीक़े सुठे रस्ते ते हुनखे ॾेखारे कोन हुकुम कोन थो करे सघे त भई हीअं कयो हीअं न कयो आहे हीअ चङाई जो रस्तो को ॿुधाए या बुराई जे रस्ते खां रोके इहो कोन थो करे सघे इतूह कानू ज़ालिमीन इन खे गब खे पंहिंजो ख़ुदा करे खणी पूॼाऊं ऐं उहो खणी वरितऊं क़ाबू करे हाणे अलाह ताला चयो सुठो तौरात खे क़ाबू कजो पोइ हाणे मतिलबु तूं अञा पहुतो कोन्हे त हाणे ईंदो जॾहिं मूंसां सां खणी ईंदो पर चइजे त अॻियां पोइ थियो आहे पाणी पाण ते ज़ुल्म जॾहिं हुननि जे हथ मां निकितो आहे हुनजे निकिरण जी ॻाल्हि हज़रत मूंसा तोहा में ईंदी त उहो उनखे हज़रत मूसा सां साड़े हुनजी ख़ाक जेका उछले दरिया में छॾींदो दरिया में वियो हलियो पोइ हाणे इहो थींदो इनखे वरी आयत खे पढ़ंदासीं इनशा अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सरात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين